mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Xhele Xhelaluhu në përmbylljen e vargut të cilët e filluam para 10 ligjëratave ku folëm aq sa patëm mundësi mbi këtë temë të cilën titullum veçoritë e qytetërimit apo civilizimit islam dhe u orvatëm që ta bojmë dallimin në mes asaj me të cilën ka ardh Pejgamberi alejhi salatu ve selam dhe ideologjitë dhe filozofitë të cilat mundohen me ua sistemu jetën njerëzve. Sot me lejen e Zotit Xhele Xhelaluhu do ta përfundojmë këtë varg të ligjëratave duke i përmend edhe disa prej veçorive në mënyrë shumë të shkurtë në mënyrë që ta për, përmbyllim dhe ta t'i japim fund këtij titulli të ligjëratave. Të nderuar vëllezër, neve po jetojmë një kohë ku njerëzit i keqpërdorin të mirat e Zotit Xhele Xhelaluhu dhe ky keqpërdorim është i llojllojshëm. Prej keqpërdorimit është goditja apo nëpërkambja e të vërtetave për ta rehatue dhe për ta zgjeru komoditetin e epsheve të veta. Për shembull, Allahu Xhele ue Ala u ka dhonë njerëzve pasuri, u ka dhonë pushtet, u ka dhonë komoditet, u ka dhonë fuqi, aftësi, dhe këto, këto janë të mirat e Zotit Xhele Xhelaluhu, ata nuk i kanë kriju, Zoti jonë Xhele Xhelaluhu ua ka dhonë, i ka sprovu me to, porse ata për ta rujt këtë komoditet, për t'i rujt këto të mira, e sulmojnë të vërtetën. E godasin atë me të cilën ka ardh Pejgamberi jonë alejhi salatu ve selam. Andaj ky varg të cilën neve e, e shëtitëm pak nga këto veçori të cilat i kanë përmend dijetarët, ndihmon që besimtari mos të rreshtohet dhe mos të pozicionohet në pozitë të gabuar. Pra, të mirat e Zotit tonë Xhele Xhelaluhu, nuk guxojmë t'i keqpërdorim në mëkat ndaj tij. Për shembull, Allahu Xhele Xhelaluhu na ka kriju neve me, me epshe, instinkte. Këto instinkte janë instinkte tërheqëse dhe instinkte të fuqisë. Pra, epshi dhe zemrimi. Pra, neve kemi diçka çka na shkon për qejfi, na josh, na provokon. Dhe në diçka e cila është hidhrim, neve mundomi me, me e gjujt ata, me e hedh ata, me e godit ata. Këto janë fuqit të cilat e mba njëriju në, në jetë. Pra epshi e shton, epshi e, zgjer, e zgjeron të mirën. Pra ndo njëriju martohet dhe zgjerohet. Njëriju me epsh dhe joshje ban tregti, ndërton shtëpi, Dhe kështu me radhë mundohet me shtu pasurin. Nga ana tjetër, për ta rujt këtë mirë, Allahu ia ka kriju zemrimin. Për xhelozu për grujen, ja ka kriju zemrimin. Për xhelozu për fëmijën, ja ka kriju zemrimin. Porse, nëse këto e kalojnë kufinin, atëherë quhen zullum. Për shembull nëse fuqia e epshit kalon përtej grujës, Quhet zina. Nëse fuqia epsharake shprazet dhe kalon atje ku Zoti e ka vendosur kufinin, tani më quhet amoralitet. Njëjtë me zemërimin, neve na ka kriju Allahu zemërim. Kemi zemërimin, hidhrohemi, na vjen inati për diçka e kështu me radhë. Dhe kjo është pjesë e stabilitetit të të jetës së njeriu. Po nëse kalon në teprim, Atëherë bëhet zullum. Atëherë bëhet zullum. Andaj të nderuar vëllezër, fuqitë që na i ka dhënë Zoti jon tebareke ve teala, guxojmë t'i përdorim deri në ata që Allahu xhele xhelaluhu e ka lejuar. Andaj epshet e tona, instinktet e tona, zemrimet e tona duhet me i menaxhu kush? Ligji i Zotit. Përndryshe, përndryshe shndrohemi në ma pozit ma poshtë se kafsha. Për shembull, nëse neve për çdo cënim tonin e përdorim zemrimin dhe inatin, atër ça kemi dallim prej jehudve? Nëse gjithmonë dikush që na i prish neve, na i shkojmë me inat i kthejmë kontra. Pse ki thonë ti kurr s'ta pranoj? Atër ça ka dallim mes atij i cili i tha vllavit vet e di që Muhamedi a pejgamber po s'pe pranoj. Ça ka, ça ka dallim? Normal, ndonjëherë e kalon vijën, shkon jehudizëm, por ndonjëherë sifati është i njëjtë, burimi është i njëjtë. Ça ka dallim ai i cili e ka epshin tërheqjen joshjen dhe nuk ka kufi. Ça ka dallim mes njanit i cili, çka t'i kujtohet prek, çka t'i shkon për shtati e tina, ai e përdor. Të nderuar vllezër, Zoti jon xhele xhelaluhu, njërzit i ka sprovu me këto dy fuqi. Joshja dhe zemërimi. Andaj i shef qytetrimet e huaja s'kan dabit, s'kan kufi. Andaj thojnë liri e shprehjes. Kam qejf me fol. Kam qejf me i sha krejt. Ti thu pejgamberi nuk shahet. Thot kjo liri e shprehjes, kjo qytetrimi jonë. Apo, ti i thu, përveç se me një gruje, apo, deri në katër, me kushtet e veta, nuk lejohet, thotë kjo liri e jonë, ne veprojmë çfarë dojmë. Kjo keqpërdorim i joshjes, e kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, në qytetërimin islam gjen rregull, ligj, e përfshin atë çka është brenda dhe atë çka është jashtë. Andaj sot me lejnë e Zotit xhele xhela do ta përfundojmë këtë varkë e kush dëshiron më shumë zgjerohet në librat e muslimanëve ku ata kanë pru shumë shembuj, kanë sjell lloj-lloj përfytyrimi në mënyrë figurative edhe me histori praktike se si doket një musliman në klasat më të larta, në pozitat më të larta të mundshme të cilat i don Zoti jonë tebareke ue teala. Të nderuar vëllezër në ligjëratën e fundit kemi përmend por ligjeve që Allahu i ka bo të shoqërive, të cilat janë sebep për me zbrit dënimi, apo për me meritu dënimin, përveç muslimanëve kërkush s'i ruhet. Për shembull, zjarrit vëllezër, që djek zjarri, i ruhet gjithkush. Edhe prindi musliman, edhe prindi jo musliman, i thotë djalit vet mos e prek zjarmin, se djek. Kjo ligj univerzik, po e preke, këtu nuk ka nevojë me thonë, a p'i beson. Tu nuk ka nevojë me thonë a p'i beson ti. Jo, jo, veç afroje dorën e shef a i beson a jo. Kur vlon uji, nuk kena nevojë dikujt me i thonë a p'i beson. Nuk kemi nevojë, ngase kjo shifet, preket, është e prekshme, është konkrete. Këto janë ligje univerzike të nderuar vëllezër. Thika pret, kjo është ligj univerzik. Apo, e kështu me radhë. Uji lag, kjo ligj univerzik. Zjarri djek, kjo ligj univerzik. Dijetarët çfarë thonë, dallimi mes qytetërimit islam, Dhe qytetërimeve të huaja është se njerëzit në përgjithësi u ruhen vetëm ligjeve univerzike. Apo, për shembull e shef ti, jo muslimanin, i ruhet, apo, asaj a, listës të cilën ia ka alarmu mjeku. Mos e ha këta se ta ban këta. Mos e ha këta se të daban këta. dhe i përmbahet asaj kategorisë apo listës së cilën ia ka formue mjeku i tij. Pse i ruhet? Se thotë, më ka thonë si ta ha qeta më dëmton. A duhet me besu ai apo jo? Jo, dëmtimi është i pashmangshëm. E vëllezër, ne e kemi një listë, të cilën na e ka zbrit Zoti jonë xhele ue ala në Kur'an, na i ka pru me të përmendme, Na e ka pru me shembul figurativ. Na e ka pru se siç ka funksionue në popujt e kaluar. Që më dikush thotë, qysh i bje zinaja sjell dënim? Qysh i bje? I bje qysh. Allahu na e ka, fillimisht na ka thonë, mos. E dyta, na e ka vendosë natyrshmëri që kjo është e keqe. E treta, na ka sjellë shembuj praktik nga popujt e kaluar kur e kanë përdor çka i ka gjetë. Dhe ato kanë qenë njerëz si na kanë jetuar në tokë. Populli i Nuhit, populli i Lutit, populli i Ibrahimit, Allahu ka thonë mos ata kanë thonë jo, ne e, e përdormi këta. Atëherë çka i ka gjetë? Andaj thot Allahu xhelle shpesh në Kur'an. Shikoni ata para juve. Nëse kini dyshim, a funksionon ajo, këshiri ata para juve. Sikur dikush kur thot, a është helm kjo a jo? Shko veti ata që e kanë pi. Shko veti ata që e kanë pi dhe ti e vërteton. Andaj, shoqëria e muslimanëve në veçorinë e 22 të cilën e përmendëm dhe i përmendëm disa prej prej shembujve është se muslimani i ruhet ligjeve të shoqërisë. E ligjet e shoqërisë janë shumë vëllezër. Ligjet e shoqërisë janë shumë. Allahu xhelle na ka pru shumë shembuj, kur e shkel vijën, vjen pasoja. Porse dallimi ku është, e ka veç një dallim. Uji, kur të mrrije njëqind grad, vlon, do e mos. Vlon, fillon me gurgullue. Zjarri, kur t'ia shtojsh temperaturën dhe e mrrin sasinë e vet, djeg. po të mbledhet taksa për m'u djegë tjetërkun. A e kuptove? E ban një vepër, shkruhet për m'u djegë. E ban dytën, shkruhet për m'u djegë. E këtu është vëllezër palca e mashtrimit të jomuslimanëve. Se thotë me kanë qështu qysh thojnë muslimanët, Zinaja të bën keq, alkoholi të bën keq, e vjedhnja të bën keq, kufri të bën keq, shirku të bën keq dhe ta bjen dënimin, thotë na me vite jemi tu i bo dhe s'po na ndodh kurgjo. Qysh i tha Firauni Musës alayhi salatu selam, "Fa ma balul qurunil ula." I tha Musës alayhi salam, "Si t'jet qysh po thu ti? Ata që kanë kalu para neve, pse s'i ka gjet? I ka pa ai do që kanë vdek. Këta do që ka thon Musa s'e ka kap ndonjë. Musa alayhis salam ça i tha: "Ilmuha 'inda Rabbi." Për to di Zoti jem. Në ahiret ata e morën. Andaj vëllezër, shoqëria e muslimanëve i ruhet ligjeve të të shoqërisë, që të cilat janë shkak dhe pasojë. E shkel ligjin, të ka pasoja. E shkel vijën, të vjen të vjen dënimi. Pastaj ky dënim ka forma të ndryshme. Prej tyre është mbyllja e zemrës. Apo, prej tyre është mbyllja e zemrës. S'kupton më. Kjo është dënim. Dhe moskuptimi i tij ka me pas shumë pasojë në ahiret. Dhe i prumë dhe për këta ka shumë shembuj. Neve do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle ue ala që ta përfundojmë këtë ligjëratë. Të nderuar vëllezër, veçoria e 24 me radhë është enneha hadharatu tewasut we itidal. Kjo të cilën e kanë përmend dijetarët është se qytetërimi islam është qytetërim i mesatarisë dhe baraspeshimit. Vëllezër në islam gjithmonë çdo vepër është e baraspeshume dhe është mesatare. Dhe nëse e merr çdo qytetërim tjetër dhe i përplas njëra me tjetrën e gjen islamin në mes. e gjen islamin në mes. Dhe zakonisht mesi në islam merret me me dy palë të mëdha dhe janë krishterët dhe jehudët. Andaj gjithmonë e gjen pejgamberin alejhi selam duke ardhë me të mesmën e dy palëve të mëdha. Ata janë jehudët dhe krishterët. Andaj e gjen një vepër te krishterët dhe një vepër skajshmërisht nga ana tjetër te jehudët e gjen muslimanin në mes. Dhe për këta ka shumë, shumë shembuj. Dijetarët kanë kanë sjellë shumë, neve tani dojmë vetëm me i radhit që ta përfundojna, neve në islam vëllezër, për shembul, me raportin me grujën, me bashkëshortën. Jehudët, kur gruaja i ka të zakonshmet e veta, periudhën kur nuk falet dhe nuk agjëron. Jehudët e kanë nga ligji i tyre i shpikur, Mos me fol me ta, mos me hangër bukë me ta, dhe mos me nejt në dhomë me ta kurrkush veç ajo vetë. Apo? Pra, ajo kur i ka të zakonshmët, një gruje, jehudi nuk qëndron me ta, nuk ha bukë me ta, dhe e izolon grujën e tij derisa të pastrohet nga, nga menstruacionet. Këto janë jehudët. Nga ana tjetër te krishterët. Nga ana tjetër te krishterët. Kur i ka gruaja menstruacionet, ha bukë me ta, nuk e izolon, madje edhe nuk frenohet nga marrëdhëniet intime. Ndërsa Zoti xhel-le ve ala umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e ka pru në mes. Ka thënë ha bukë me ta, mos ban marrëdhënie me ta. Mos e izolo, por mos ban marrëdhënie me ta. Andaj pejgamberi alejhi selam ka ardhë mes. As kështu, as kështu, por ka ardhë me një me një mesatare. Dhe thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, i gjen shumicën e dispozitave nga ky shembull. Mbane mend këto vëllezër. Shumica e dispozitave në Islam e gjen se ka ardhë mes krishterëve dhe jehudëve. Ka gjet ka ardhë mes krishterëve dhe jehudëve. Këta kanë shku me një skaj, këta tjerët kanë shku me një skaj tjetër. E gjen Islami vjen në mes. Pra, muj me shpreh ndryshe. Ka marrë pak nga kjo, ka pak nga kjo. Dhe ka ardhë në mes. E nëse thotë dikush qysh ka marrë nga kjo. Jo. Realisht këto dy feja jan kon Islam. Isa Musa jan kon Islam, pejgamberët e Zotit. Këta pastaj kur kanë deviju, devijimi ka qenë dy rrugësh. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija kur e ka shkruajt librin e akides të përmbledhur shkurt, çka duhet me besu muslimani, një prej komenteve të dijetarëve është se e ka quajt akide wasatije. Do i thojnë wasatije për shkak qytetit të Irakut Wasit. Mirëpo do i kanë thënë wasatije. Për çfarë? Përse është mes mes këtyre dhe këtyre. Andaj në veçorinë e 24 është se qytetërimi islam është mesatar dhe kjo në çdo shembull. Dhe shembuj ka shumë. Dhe shembuj ka ka shumë. Veçoria 25 të nderuar vllezër është enneha tukhri, tukhrixhu rixhalen abakiraten efdhadha. Ky qytetërim të nderuar vllezër vazhdimisht nxjerr njerëz të ngritur dhe shumë të dalluar. Apo, për shembull nëse e merr, umetin e Muhammedit a.s.. Çfarë ka nxjerr për, për, për, për shkak historisë, përgjatë historisë, çfarë ka nxjerr? Çka s'ka nxjerr, vllezër? Dhe s'kanë mundësi ata me nxjerr një të ngjajshëm çka ka nxjerr umeti i Muhammedit a.s. për një gjeneratë. Ata pesë gjashtë gjenerata s'e nxjerrin një çka e ka nxjerr umeti Muhammedit a.s. për një, për një, për një gjenerat. Për shembull, p'i lojmë sahabët ngase ata janë kategoria më, më e ngritur dhe njeriu ndoshta shpesh s'ka shpresa me mrri te ta. Njerëzit munen pastaj me, me ndje atë pak atmosferën, unë Ebu Hurejra, ti Halidi, ti... Kjo pak është vetëm psa me i dhanë vetës kurajo, por realiteti është diçka tjetër. Realiteti është diçka tjetër. T'i lajmë ata të shkojmë këndej. Cili umet e ka nxjerr një njeri i cili i din një milion hadithe përmendsh. Një milion. Një milion transmetime. Ka kallxu filani, pi filanit, pi filanit, ka thanë ai. Një milion. Jo njëqind mijë, dyqind mijë, treqind mijë, katërqind mijë. Një milion të nderuar vllezër. Me nisë na me njeh, nja deri një milion, apo shprazet xhamia, thot, unë e lashë o gjë me që kashë, dhe një qenë edhe shkova unë. Veç numra, një, dy, tre, fillojmë ngatrrohemi. Hadithe i ka ditë, imam Ahmedi. Hadithe. A ka nxjerr ndonjë umet qështu? Po, ka nxjerrë dhe ka shkruajt një libër, gjysa është filozofi, gjysa pralla, gjysa ka kallxu çfarë dhimbta ka pas njët, pastaj ata e shenjtrojnë, e zmadhojnë edhe e bajnë apo të shenjtë. Por se a ka ndonjë prej tyre, më të mëdhejt e tyre kur dalin folin me letër. Në islam, letra të nderuar vllezër, ma, ma, shumë ma vonë ka ardhë. Letra u konë shumë pro, problem te ata. Ka pas muhaditha që nxansa që kanë ardh me laps nuk i ka pranu. Njersa e ka msu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka pas laps n'dorë e ka nxjerr përjashtë, ka thon ti te dersi jem jo. Shko dikun çka çka shkrujnë. Pse vëllazër? Ngase përmendsh vetëm. 1 milion, tjetri 600 mijë i ka ditë. E kështu me radhë. Tani merre, kjo është vetëm një gjeneratë. Merri ata 1000 vjet. A e kanë ditë ngjajshëm? A e kanë një t'ngjajshëm? A e kanë ata një Omer, radijallahu anhu? S'e kanë. A e kanë ata një Buhari, një Muslim? A, a kanë ata Ebu Hanife? A kanë imam Shafii? A kanë ata Ibn Tejmije i cili i shkru një mi vëllime? Veç t'vetat janë. Një mi vëllime vllezër është një sobë libra, një dhomë. Një dhomë libra janë veç të Ibn Tejmijes vetë që i ka shkrujt. Dhe thojnë dijetarët në shumicën e meseleve Ibn Tejmija edhe pse fol gjan me atë vetën ka fol shkurt. Na për shembull e gjejmë një vëllim të Ibn Tejmijes, ka fol një vëllim 700 faqe, shembull. Kjo është për neve gjan ka fol. Por krahas asaj çka ai ka shkrujt për ta është shkurt. Se ai vet thot kemi fol shkurt se në gjan me fol bëhet gat. Nëse shkurt kur ka fol janë bën 1000 vëllime. Qysh i bje me fol gat? I bje shumë. Andaj vllezër një njeri i shekullit të 7 dhe 8 i nxjerr një mi vëllime. Ata s'kanë mundësi me nxjerr këta. Andaj vllezër, prej asaj çka umeti i Muhammedit së sellem ka ardh me ta, veçoria 25 është se nxjerr njerëz shumë të ngritur. Dhe këta neve duhet me pas objekt, synim, me, me e vazhdu këtë e, farë të bereqetshme të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Umeti i Muhammedit aleyhi sallatu sallam, gjithmonë në histori, ka nxjerr njerëz shumë të dalluar, kanë përfitu prej tij edhe popujt e tjerë. Kanë përfitu prej tij edhe popujt e tjerë. Veçoria e radhës, veçoria 26 të nderuar vllezër është Enneha ted'u ila al-himmati al-'aliya min as-saghir wal-kabir. Veçoria 26 të nderuar vllezër është se në islam ka nxitje për vullnet të lartë për të voglin dhe për të madhin. Nuk ka te na pensioner, leje se fmi, leje se i ri, leje se 40 vjet, çdo 10 vjet ja gjejnë ka një leje. Apo leje se, a, a lëse kokor. Pis, kur është i vogël, thonë leje se o fmi. Nuk i bëhet këti, apo. Apo ata e qujnë imponim e kështu me radhë. Po po folim mrena muslimanve, mos e s'ban zarar, ende i ri, ki ku ka mu farë dhet vjet i ka hala. E kështu me radhë. Kur t'i bëjë njëzet, thonë, po prit pak se ky hala i ri, do ta shohë jetën. Kur t'i bëjë 30, duhet njëherë me ndreq një shpi se a, kur t'i bëjë 40, po duhet me punu tash për djalin se, kur t'i bëjë 50, Kur ka me punu ki për Zotin e vet xhel xhelalu. Kur ka me punu ki për me ndërtu diçka në Muham, në umetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Andaj në Islam vllezër s'ka pushim. Nuk ka pushim. Dhe nuk ka ambicie t'vogla. Leje se i vogël. Nuk ka pensioner. Ky plak është s'na duhet mo. Madje plaki, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi selem, innema tunsarune bi duafaikum. Jo, ndihma ju vjen me pleq. Ndihma ju vjen me pleq. Apo për shembull, umeti Muhamedit alayhi salatu selam i merr krejta sebepet, por sebepi kryesor cili është? Është Zoti. Mirë, Zoti kur përgjigjet? Kur të lutet. Kush e lut me dënesë ma t'madhe plaku? Se ka dobësi. Ka dobësi. Dhe dobësia e tij kur i çon para Allahu xhelle ue ala, është ma afër përgjigjes. Andaj nuk i thojna plakit ti je n'penzi. Do janë vetë n'penzi ata mo. S'dojnë ata, s'kanë çka me dhanë. Por na, nëse një njeri ka jetu musliman, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, kur të plaket edhe ma shumë na duhet. Edhe ma shumë na duhet. Andaj vëllezër, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thirr na në ngritje, në ambicie, me punue. Shiko pejgamberin alaihi salatu wassalam, thotë nëse bëhet kiameti e njëri prej juve e ka një farë për me mbjell një lule. Kiameti është tu bo vëllezër. A të ka shku mend të u bo tërmet me, me mjellë ndonjë, ndonjë, ndonjë bahçe, shkon nërmend, me ik dikun. Thotë Muhamedi alayhis salam, "Law qamat al-qiyama", nëse është tu bë kiameti, njëri prej juve e ka një fitil për me e mbjell, le ta mbjellë. Vetëm e vetëm mos me prish ligjin e ambicies, mbjellë ti. Po kush ka me hangër prej kësaj? Kush ka me marrë frytet prej kësaj? Mbjelle ti, që mos prishet ligji i, i ambicies. Andaj në islam, vllezër, nuk ka dembeli, nuk ka uh, pushim, nuk ka pensionim, a, ki o në penzion, mos kis punon. Jo, ka vetëm veprimtari, derisa ta takojsh, Allahun xhelle, xhelle xhelaluhu. Gjithashtu të nderuar vllezër, veçoria e radhës, veçoria 27, enneha hadaratu jusr. Kjo veçori është shumë e madhe e fesë së Zotit xhelle xhelaluhu, është veçoria e lehtësimit. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, "Yassiru wa la tu'assiru", lehtësoni dhe mos vështirësoni. Dhe këtu janë dy kande të cilat neve duhet t'i cekim zakonisht njerëzit e përzijnë. Apo zakonisht njerëzit e përzijnë. Për shembull, vllezër janë dy çështje dhe neve për shkak mentaliteteve shpesh herë s'dimë as me u shpreh Por bash për shkak mentalitetit ku jetojnë edhe shkollën çfarë çfarë e marrin. Për shembull, e marr dikush këtë hadith pejgamberit alejhi selam thot, ka thënë alejhi selam lehtësoni dhe mos vështirësoni. Edhe qysh e shef këtë hadith ai, e shef nga paraliza e pasqyrimeve të tij, nga noksanllëki i pasqyrimeve të tij. Dhe çfarë thot për shembull? Thot i thu ti dikujt rakia është haram. Thot ka thon pejgamberi alejhi selam lehtësoni mos vështirësoni. Mos pa vështirëso vëlla. Mund të më shit këta. Tjetri i thu ka thon pejgamberi alejhi selam zinaja haram. Thot ka thon pejgamberi alejhi selam lehtësoni mos vështirësoni. Sipas këtij lehtësoni a lejem qetu ku jam. Jo vëlla, s'është kështu. Ai tjetri thot ti i thu fëmijës tan kur t'i bëjë 7 vjet dush me nxit mu fal 5 vakt. Kur t'i bëjë 10 ka thon pejgamberi alejhi selam e godet ka pak. Apo thot ka thon pejgamberi sa leconi mos vështirësoni. Leje këta vet kut a kuptohet qështu hadithi? Jo. Kur është diçka e rand vetveti, s'ka thon alejhi selam lehtësoni. Për shembull dikush thot pesë vakt namaz, shumë janë. Ka thon pejgamberi sa leconi, mos e vështirësoni, bane tre. Kjo masanej hin fe të shiave dhe të rafidive, atëherë derisa përfundojnë, hiç s'ka nevoj mu falë. Zemrën e ki të mirë, shpirtin e ki të bardhë, ju çka shkoni në xhami, krejt t'prisht jeni. Dhe me mos me kanë t'prisht, nuk shkoni mu falë atje. Madje ka njerëz vallahi e citojnë qështu. Këta çka shkojnë mu falë, e dinë që janë të prishtë, për qata shkojnë, e na që jemi të pastë, ha? Na i bojmë kej. Vëllezër kjo sufizëm. Nëse njeriu hin lexon histori sufizmat, çfarë thonë njeriu çuditet i del mendja prej venit. Andaj vëllezër janë dy kënde. Nëse Allahu e ka bën një ligj dhe ai është i rand në vetveti, nuk hi ky hadith këtu. Nuk hi hadithi me prek, për shembull 5 vakt namazin. Me thon dikush pikën e verës 30 ditë Ramazan. Lehtësoni e mos vështirësoni. Ça themi ne? Jo, kjo është livrit, qështu e ka caktu Zoti jonë xhele ve ala. E qysh me kuptu këtë hadith karshi ktina, i themi merre me kadale. Ti merre me kadale. Jo që kjo ka mu, ka mu ndryshu n'vetveti. Qysh, ti nisja me kadale, merre me me të lehtë. Por se kjo nuk lëviz në vetveten e vet. Andaj edhe kështu kuptohet njeriu kur fillon mu falë. Fmiju, 7 vjet, thot pejgamberi alejhi selam, Thujmë le të falet. Kur t'i bëjë 10, tash e merr më seriozisht. Mirë, kur të hijë n'bylyg, kur të hijë n'bylyg, vjen lajmi edhe më i rëndë. Kush s'falet, s'ka iman. Shiko si shkon duke duke u rënduar dispozita. Andaj të nderuar vëllezër, Veçoria e fesë së Zotit xhele ve ala e qytetërimit islam është se ai është qytetërim i lehtësimit. Dhe këto vepra janë të lehta. Këto veprat janë, janë të lehta. Namazi është i lehtë. Agjërimi është i lehtë. Zeqati është i lehtë. Qysh i lehtë? Po çka e dëmton pasanikun me ia marr 2.5 prej pasurisë? Edhe ata pas, pas një qëndrimi të gjatë, njëvjeçar të pasurisë së tij, e cila është e paqarkulluar, jo e qarkullume, e paqarkullume, çka e pengon ata me dhonë 2.5? Kurgjo s'e pengon. Madje kjo është e lehtë. Çka çfarë rëndësie ka, peshë, jo rëndësi, çfarë është e rëndë, sa është e rëndë, një herë në jetë me shku në haxh, një herë. S'është e rëndë. Plus me kushte, kur t'i bash kushtet. Pa i pas kushtet nuk dalë, nuk kjo është lehtësia e Zotit xhelle ve ala. Por jo me thon ku shkon haxh deri atje 3000 kilometra. Jo, por kur t'i bash kushtet, kjo është e lehtë. Andaj kështu duhet me, me e kuptu. Ngase vëllezër e keqkuptojnë njerëzit, E keqkupton, ti i thu ka thonë Pejgamberi se sellem, ai thotë pse, pse po ma kallzon këtë hadith t'ranë, lehtëso e mos vështirëso. E ça me ba unë, hadithin me, me e çmontu dhe me, me abuzu me hadithin, se ti s'mun e ban, jo. Ti qysh t'dush, akomodohu dhe familjarizohu, derisa të mrrish te pozita, por jo me e ndryshue dispozitën e Zotit xhelle, xhelle xhelaluhu. Andaj, veçoria e 27 të nderuar vëllezër është, se është është fe e lehtë, nuk është fe e rëndë. A dhe shiko musliman nuk vjen rënd m'i bo dispozitat. Nuk i vjen rënd me, me, me i bo dhe m'i manifestu dispozitat e Zotit xhelle xhelaluhu. Veçoria e 28 të nderuar vëllezër është se ky qytetërim është qytetërim gjithëpërfshirës i i plotë i cili e përfshin në vetveti hajrin e dunjajt dhe, dhe të ahiretit. Pra feja e Zotit xhelle xhelaluhu esencialisht ka ardh për në ahiret. Por na jemi në dunja. Dhe këtu vllezër gjithashtu nuksanllëku i kuptimeve është i pranishëm te njerëzit. Apo e gjenë një, një, një kategori të njerëzve qysh e kuptojnë me punu për Allah. Domethanë mos me prek ti kurgjo prej kësaj bote. Edhe ujin ti me ia çu atina. Shumë, bjema, bjema ujin se unë jam tu punu për ahiret. Bjema bukën se unë jam tu punu për ahiret. A ka qështu në fe? S'ka vëllezër, çu pi uj vetë. Çu gjenje vetë rizkun. Çu puno dhe prap ki me, me i zbatu obligimet. Apo? Dhe një kategori tjetër e skajshme nga ana tjetër, thotë, Allahu na ka nxjerr në dunja. Në Ahireti vjen, tashti veç për dunja dhe mos kqyr diçka tjetër. Kur të kish naj kohë apo? Ki naj kohë, për shembull je tu kqyr televizor, je i zant. S'mundesh m'u fal. Je tu punu, je i zant. S'mundesh m'u çu m'u fal. A është kështu? Jo. Nuk është kështu, e ndal punën. Falësh, vazhdo punën. Andaj vëllazër, ky qytetërim është qytetërim i plotë, i përputhur me mendjen e shnoshë. Puno dunja, vazhdo aktivitetin, mos e ha, mos e harro qëllimin final, ajo është ahireti. Nëse ki me vdek domos. S'ki mundsi mos me vdek. Pasi që ky fakt është i, i pranueshëm mes e gjithë njerëzve, atëherë me punu për ahiret është lazim, domosdo. Andaj vëllezër, në qytetërimin islam, veçoria njëzet e tetë është se e bashkon mes hajrit dunjajës dhe hajrit ahiretit. Hajrit dunjajës dhe hajrit ahiretit. Zekati të nderuar vëllezër. Sa i përket atij çka e jep, sa i përket atij çka e jep, është për ahiret. Po sa i përket atij çka e merr, për çfarë është? Për dunja. Që ai pasanik i cili e jep zekatin. Na i folmi nga kandi ahiretit, jepe. Se të dënon Zoti n'ahiret. Por nga kandi atij çka e pranon është për dunja. Kujt ja jep një fukaras. Pse? Se s'ka, duhet me ja plotësu kushtet. A i shikon se si Allahu i bashkon dunjanë dhe ahiretin, me një vend. Apo, e kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, nuk ka kontradikt mes dunjajës dhe ahiretit në, në islam. Allahu xhele thotë puno dhe nga ana tjetër mos harro ahiretin. Dhe dytë skajshmet janë gabim. Natyrshëm, skaji dytë është më i gabushëm. Cili skaj i dytë? Skaji i cili thotë, veç puno për këtë dunja mos u intereso. Apo, Allah i ketë ka me na falë. Ka da ka dalë, në fund edhe je shti në krishterë, në fund, krejt ishtinë, apo? Edhe se kjo dalal, dalalit nuk ka, nuk ka fund. Andaj të nderuar vëllezër, qytetërimi islam dallohet me atë se e përbashkon mes aktiviteteve të kësaj bote, duke mos ja përjashtuar djersën e kësaj bote shpërblimit në ahiret. Ne i themi punëtorit, i cili kërkon rriskun halal, shpreso që këtë djersë me ta shpërbli Zoti. Pse? Se je mundu me hang halal. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha el yadul el ulya khairun min el yadi es sufla. Tha pejgamberi a.s., dora e naltë është më e mirë se dora e poshtë. Shiko çfarë shembëllimi. Kur të japësh vëllezër, a jep kështu? Merri. Ndërsa kur merr? Kështu. Cila më e mirë, vëllezër? Pejgamberi a.s. thotë, me u konë që jep, E për me dhanë dush me bashku edhe aktivitetin e kësaj bote, edhe aktivitetin e botës tjetër. Andaj, jep, ke punu dhe e shpreson, Allahun xhel-le, xhel-le xhelaluhu. Dhe kjo është e qartë me lejnë e Zotit xhel-le xhelaluhu. Veçoria e 29 të nderuar vëllezër është se ibadetet Një baba që e shef, i kënaqet syni. Kur e dëgjon një zot mirë, Kur'an, i kënaqet syni. Ato që janë haram me me muzikë, ju kënaqet veshi. Apo kur prek njeriu hallall të lejuarën, i kënaqet dora. Dikush në haram e kënaq. Pra shqisa. Pejgamberi se se na ka dhonë neve në hadith se edhe ibadetet e luajnë njëtin rol. Namazi ma knaq synin. Po kjo duhet me konë imanin me një derexhe goxha të caktume që me e shiju këtë. Për shembull ti me hi në namaz dhe me e shijue edhe me fizikun tan, pra me syrin tan, me veshin tan, knaqësinë e namazit. Derisa transmetohet për disa prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam se familja e tij, familja e atij sahabiut s'kanë mujt me bo zhurmë vetë se kur ka fal baba i vet namaz. Dhe kjo çfarë aludon? Çfarë aludon? Kur ai ka fal namaz ata kanë bo zhurmë. Se ky s'i ka ni. E kur s'i nin ka hi me shqisa aty. sikur me t'i mshel veshët apo edhe me ta paraqit një foto para para vetes s'ki mundsi mu angazhue me diçka tjetër edhe të nderuar vëllezër veçoria 29 në islam është se ibadetet i shijojmë edhe me shqisa për shembull se thotë dikush në Ramazan A e shijoni edhe me trup kënaq agjërimi, i themi, po. Tha Pejgamberi se selem, era e agjëruesit është te Allahu më e mirë, se sa shumë era të, të parfumeve. Apo? E tani kjo era, çfarë, realisht çfarë ere del vëllezër? Konkretisht del një erë jo e këndshme për mua e ty. Por që ajo shkakton një kënaqësi të cilën s'ka mundësi ai çka nuk agjëron me e shijue. Andaj vëllezër, veçoria 29 në Islam është se ibadetet, adhurimet janë në vendin e pozitave të shqisave. Na kënaqet veshi kur dëgjojmë Kur'an, vetë veshi kënaqet. Syri kur e sheh mushafin, kur e sheh sendet sa janë hallall, edhe janë ibadet. Neve e kënaqim synin me këta. Edhe kështu me radhë prej ibadeteve të cilat ka ardh feja e Zotit xhel-le xhelaluhu me to. Veçoria të nderuar vëllezër e 30 enneha hadaratu damirin wa raqabatin dakhiliyatin wa wazi'in imani. Të nderuar vëllezër, kjo veçori veçanërisht në kohën tonë ku Islami normal se nuk e ka atë fuqinë të cilën e ka pas kohën e Ebu Bekrit dhe Omerit dhe Uthmanit, na duhet kjo. Veçoria e tridhjetë është veçori e qytetërimit islam se ajo është qytetërim i ndërgjegjes, i mbikëqyrjes së brendshme dhe i dhe i alarmimit të, të njeriut vetë vetiju. Do ta shqarojmë. Për shembull, sot sistemet e njerëzve të fabrikume, edhe të kalume edhe sot, për shembull ka vendos ligj, Dhe këtë ligj mundohet me me e mbrojt me çfarë? Me sende të të prekshme. Qe, e ka vendos bankën, e ka vendos kamerat, ka vendos aty siguri, sigurim, apo ka vendos drynat mdhoj, apo dhe këtë këta për çka e banë vllezër? Për çka e bojn këta? Se s'ban me prek at arkën çka është mrejna, në rregull. Në islam ke ndryshe. Në islam para se me të thonë: mshele me dry, thot diçka tjetër. Po e preke, po e preke, dënon Allahu xhel-le xhelaluhu. Ta merr një pjesë të imanit. T'qun fasik, t'qun njeri të prisht, t'qun kriminel. Tash cila ma e fuqishme në efekt? Cila është ma e fuqishme në efekt? Ha? A kjo, a kjo? është kjo feja Zotit xhel-le xhelaluhu. Andaj ti i gjen mesin e sahabeve, edhe tabiinve, një, dy, tre raste në gishta numrohen që e ka vjedh dikush, dhe nëse e shikojna prap rastin e zbërthejna, e ka pas një nevoj njeriu. E ka pas një nevoj pse ka vjedh. Nëse i merr rastet me polic, me sigurim, me dryna, përtej drynave, përtej drynave, me ka dhjetë dryna, apo, Cilat janë rastet ma t'shumta? E ka vjedh bankën, e ka vjedh këtë, e ka vjedh atë, e ka vjedh këtë, e ka vjedh atë, e ka plaçkit këtë. Raste ju kanë përzi dosjet atje, s'di cilën me shikue. Vjetrohen dosjet nga vjedhjet e shumta, nga plaçkitjet e shumta, nga vrasjet e shumta. Pse vllezër? Se s'kan ndërgjegje t'brendshme. S'ka e qysh me i thanë, mo, o ti njeri, mo. Qysh, pse mo? Pse ti po une jo? Pse? S'ka përgjigje të ndëruar vllezër. E në islam ka përgjigje. Mos është e tij. Allahu ja ka dhonë. Mos e prek. E qiket mos e prek. Nga ndërgjegjja e mrendshme, nuk e gjen veç në islam. Apo? Nuk e gjen veç në islam. Allahu xhel-le i thot besimtarit, ule shikimin. Po t'kshyrka, ule ti shikimin. Po t'kshyrka, ule shikimin. Koka e kandshme, ule shikimin. Apo, kjo është vllezër ndërgjegje e mbrendshme, këta s'e ka asnjë fe, asnjë sistem, asnjë qytetrim, veç feja e Zotit xhel-le xhelaluhu. Dhe ata çuditen, pse ju, pse kurgjo nuk ju ndalë, pse s'i bani? Sepse, i besojmë Allahut dhe i besojmë Pejgamberit tonë, sallallahu alejhi sellem. Dhe kemi mbikëqyrës, çka ju s'e shifni dhe s'i besoni. Ne kemi Allahu xhel xhelalu i cili na ka vendos listën e e veprimeve. Jo pse ke vnu kamer, pse i tutna Zotit tem tebareke ve teala. Apo andaj dhe në në qytetrimin islam, veçoria e 30 është se kjo ta ta rregullon kan ta rregullon sistemin një herë prej brenda. Thot malli i huaj është malli i huaj. Ajo çka ti s'guzon me prek Është jo pse s'janë mundësitë me prek, po ti të ndalohet me prek. Mundësitë janë. Sot a janë mundësitë vëllezër me kshir haram. Zoti na rujt. Harami është shpërnda me të madhe. Me një klikim të pullave. Bahet haram i madh. Por se besimtari çka thot, mundësia nuk domethonë me e trus. Me e shtyp. Nuk domethonë. A, a ata çka thonë? Masi ka ardh mundësia, unë e shtypi. Kush më nal? E kshir një herë, dy herë, s'ka kamera? E na hiç s'kshirmi tër ma. Se pi brenda, pi prej n'zemër. Na thot Allahu xhelle ve ala, ndalo. Ndalo. Andaj kjo është veçori e madhe cilën duhet besimtari me pas parasysh. Veçoria të nderuar vëllezër e 31 është se kjo është një qytetrim i cili i ka botëkuptimet e gjana. I ka botëkuptimet e gjana. Pra për shembull të nderuar vëllezër Ata mundohen zakonisht me tendenca ndryshme me e përshkrujt islamin se është shumë botëkuptim i ngusht. Për shembull, s'e kupton tjetrin. Apo, ata dhe s'e kupton ti tjetrin. S'e kupton veprimin e tjetrit. S'e kupton ti dëshirat e tjetrit. Apo, e kështu me radhë. Ne i themi, jo. Por ju gjithmonë i përzini muhabetet, vetëm e vetëm me arsyetu epshet. Ne vi themi, sikur në islam, çka ekziston botëkuptimi i gjonë, s'ekziston n'asnjë fe. Hiç, kërkun. Veç se feja e Zotit xhelle xhelaluhu. A janë vëllezër kërkesat në islam, për atë çka i ka 20 vjet, e 30 vjet, sikur atë çka i ka 5 vjet? S'është e njëjtë kërkesa. A është ai i cili është alim, a e kërkon Allahu njëjtë se atë çka është xhahil? Jo. Ja. Dhe vendos ligj me botëkuptime të gjana. A ja ka vendos grujes sikur burrit dispozitat? Jo. Allahu xhelle thot, er rixhalu, kawamune alen nisa, burrat janë përgjegjës për gratë. Ata thonë barabar. E qysh barabar? Qysh barabar? Me cilin kand të barabar? Me cilin kand? Ai i cili e ka kriju njeriun e njeh më mirë. As struktura fizike s'është e barabartë. As struktura fizike nuk është e barabartë. As struktura mentale nuk është e barabartë. Ki mundësi një njeri me mendu, a mundesh ti një gruje me paramendu, mendon si burrë? S'ka mundësi vllezër, qysh ka mundësi me kanë e barabartë? Andaj të nderuar vllezër, në islam, veçoria e 31 është se i ka kuptimet e gjana, shumë gjana. Allahu ka me vetë Ibn Tejmije çka neve s'ka me na vetë. Pse? Se ai di ma shumë. Ai di ma shumë. Allahu i vet pejgamberët çka neve s'ka me na vetë. Andaj, gjykimit, ditën e gjykimit, fillon me, me marrjen n'pytje pejgamberëve. Ecni ju njëherë, të cilët ju kam dërgu une, edhe qysh e keni kry mesazhin, pastaj vinë ata tjerë, të cilët keni qenë të dërguar tek ata. Kjo është drejtësi dhe botëkuptim i gjanë. Andaj të nderuar vllezër, në islam ka gjërësi të, të kuptimeve, por e ngushtojnë njerëzit me, me shpirtngushtësinë e tyre. Veçoria e 32, të nderuar vllezër është, se është Qytetërim i cili e ka burimin tek Zoti dhe jo tek mendjet e njerëzve. Dhe kjo është për t'u krenu muslimani se rregullin e jetës ja jep Zoti vetë xhele xhelaluhu. Dhe krejt njerëzit janë pajtu se Zoti e din atë çka s'e dinë njerëzit. Dhe krejt njerëzit janë pajtu se Zoti jep çka çka s'mun ta japin njerëzit. Dhe krejt njerëzit janë pajtu se Allahu është shumë më bamirës sesa njeriu. Dhe krejt njerëzit janë pajtu se Zoti nuk cilësohet me fukarallëk. Dhe krejt njerëzit janë pajtu se Zoti shef çka s'mun shef njeri. Me vetë krishterin, Zoti edhe ti, edhe une, a shofim nisoj? Thotë jo. Ja. Jobesimtarin me vetë. Me vetë jobesimtarin. Ti edhe unë edhe zoti. A jena të pasur njësoj? Thot jo, ai ka pa fund. Na kena pak. Me i thanë ti jobesimtarit dhe jomuslimanit. Zoti jem, zoti në gjithësi. Edhe karshi unë edhe tyje. Cili o ma bamirës? Ai a na? Cili jep ma shumë? Thot ai jep ma shumë. E qysh ka mundësi me pranu krejt se ai o ma i pasur, ma i ditur, më shikuës, më dëgjuës, më bamirës, nuk e prek fukarallëku, pastaj me thanë, unë e vetë ja drejtoj vetën, vetes jetën, s'ka mundësi. Andaj vllezër në qytetërimin islam, ai e vendos, në çdo fushë, në çdo fushë, qysh ke me martu, qysh ke me rritë fmijën, qysh ke me varros njerin kur të vdese, qysh ke me qefinosë, çka e lidhet me njeriun në jetën e tij dhe në vdekjen e tij, krejt ai e kallzon. Pse? Se ai e ka kriju. Ai e ka kriju. Andaj vllezër kjo është qytetërim shumë i madh. Buron prej dritës Allahut xhele xhelaluhu. Andaj pejgamberin tonë sallallahu sallem, Allahu xhelaluhu në Kuran, si e ka qujtë? Se e ka qujt siraxhen munira, dritë e cila ndriçon. Se e ka prej Allahut tebareke ve teala. Ndërsa njerëzit, sot e bojnë një ligj, nesër s'konvenon, ndroje. Pas nesër, ndroje, se s'po na përshtatet. Gjithmonë shkon me, me përshtatshmërinë e tij. Kur ata thonë s'po na përshtatet, argumenton se ligji i Zotit është absolut, ngase s'ka në ta përshtatje, gjithmonë është i përshtatshëm. Gjithmonë është, është i përshtatshëm. Gjithashtu të nderuar vëllezër prej civilizimeve të cilat prej veçorive të cilat dallohet civilizimi islam është veçoria e 33 dhe ajo është se është qytetrim i natyrshmërisë me të cilën na ka kriju Zoti xhel-le xhelaluhu. Pra, qytetrimi jonë i fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu është qytetrim i natyrshmërisë. Dhe vllezër, natyrshmërinë, kur e përmend Shejhul Islam Ibn Tejmije, E ka një shprehje shumë, shumë të mrekullueshme. Shumë të mirë. Thot daruraten. Mane mend këtë shprehje. S'mundesh me largu prej vetes. Kjo është natyrshmëri. A mundesh me kap kryet me hek prej vetes? A mundesh? Mundesh po mos jetë ti. Ti mundesh po ti mos jetë. Pra ke dalë nga natyrshmëria. Apo A ki mundësi me marrë mendjen me hek prej vetit? Daruraten, s'mundesh. E kap synin e hek prej vetit? E hek po s'shef mo. Daruraten, s'un e hek. E kështu me radhë. Qytetërimi islam vllezër është qytetërimi i natyrshmërisë së pastër. Dhe dijetarët disa shprehje kanë thanë, shpjegohet feja në dakika t'vogla, do filozofia me libra s'un e merr vesh. Për shembull, dikush e lexon atë Nietzschen, tjetri Marxin, tjetri Freudin, tjetri Aristotelin, Platonin, mutekelimun të ndryshëm apo Farabin, Ibn Sinën, dhe njeriu pasi e lexon, e lexon, e lexon dhe prapë s'un e merr vesh. Dhe Shejhul Islam Tejmije thotë ata, vetë s'e marrin veten vesh ç'kanë thonë. Ngase janë në dalal dhe dalali s'mirret vesh, humbja s'mirret vesh. Një herë thot bardh, një herë zi, një herë bardh, një herë zi. Cila është e saktë? S'e di. Madje ka prej filozofëve, të cilat janë kanë citu s'e di cila është e saktë. Masi ka thonë, munet shtu, munet shtu, munet shtu, s'e di valla cila është e saktë. A munet pejgamberi alejhi selam me thonë, kqyre, falnu, Allahu alem, ndoshta është farz. A mundet kshtu me folë pejgamberi jonë alejhi selam? Kqyre, mirë a me dhonë zeqat, ku me ditë, s'dihet, ndoshta farz, s'di as vetë çka jam tu folë. Ja, hasha, hasha lin nebi, kurrë s'fol kështu pejgamberi alejhi selam. Çka thot? Po, jo, vaxhib, prerë, e gjen, njëjtën fjalë e ka thonë pas 23 vjetëve, njëjtën, me njëjtin citat, pse se ai s'fol prej vetes? E mëson Zoti vetë xhele, xhele xhelaluhu. Për shembull, na vet dikush neve çka është islami, s'ka njohuri. Shkurt, mundesh me ia shpjegu dhe është e kuptushme me, me kuptime më të harmonizume. Çka është islami? Me adhuru qat çka na ka kriju. A je krijesë? A jam krijesë? A e pranon se s'je kan? E pranoj. A e pranon se ke dalë prej barkut nanës? E pranoj. A e pranon se ki nevojë për bukë dhe për ujë? E pranoj. A e pranon se me ta zanë frymën vdes? E pranoj. A e pranon se njeri kur të vdes futet në varr? E pranoj. Kjo e krijesa. Dikush e ka kriju këtë krijesë. Qaj çka na ka kriju, duhet m'iu bindë atina. Ka u diçka të pakuptushme? S'ka pakuptushme, kurgjo. Njeriu për nga natyra e vet e din se atë çka s'e ka grue s'i takon me prekë. Apo, a është e natyrshme që njeriu me ja lanë trashëgiminë fëmijës vet është e natyrshme. Cili në dunja e don fëmijën e kojshisë më shumë se fëmijën e vet. Paramno Allahu me na pas than, kshyre, kur të vdesni, ti ke me ia lon pasurinë kojshisë atje në fund, mahallën e fundit atje. Ishmi thon subhanallah. Nëse diskutojmë ligjin e Zotit, po ligji i Zotit vjen kështu me kësi me kësi kontra natyrës. Se natyrshëm du me ia lan o babës, o nanës, o djalit, o vajzës, o grujës, o axhës, varësisht cili ekziston. Apo pastaj ndahen pasuritë. A është e natyrshme? Është e natyrshme. A është e natyrshme Allahu me na thon neve, babën dhe nanën, menjëherë mas mua? Është e natyrshme. Madje njeri vetë në zemrën e tij ka madhrim për babën, çka s'e ka për askërkan. Për nanën. S'ka nevojë dikush me thon, prit ta shkruaj atje në zemër se s'e paske të shkrume. Jo. Veç kur të prishet komplet natyra. Andaj vllezër veçoria 33 është se në Islam krejt ligjet çka vijnë Kur'an dhe në hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam vijnë në natyrshmëri. Andaj i shef njerëzit e pranojnë me të madhe Islamin. Në esencë seriozitet dhe zbavitja është përjashtim. Përkundër qytetërimeve tjera ku zbavitja është esencë e serioziteti është është përjashtim. Në Islam vëllazër njeriu e vlerëson frymarrjen. Dakikin. Po s'ta neve na ka ardh Kur'ani dhe Suneti na ka thonë s'e di kur vdes. Kjo është me ta mat sekundin, ruju. Ka thënë Allahu xheleshanuhu në surën Merjem, Wa na'uddu lahum adda, jau matmi frymarrjet. Ka mundësi e ngrit përpjet, s'lshohet teposhtë. E din ai kur i vjen fundi. A ka ma ma lart se kaq seriozitet? Me thon kshyre, qysh je tu marr frymë, hiç s'dihet kur ta nali. Dhe a ka dikush që s'ka vdek qeshtu? Krejt kanë vdek, tak e ka nal. Qysh mirë me kë? Kurgjo s'pat fundi ka ardhur. Kjo është seriozitet vëllezër, kulm. Andaj në islam, esenca është seriozitet. Përjashtimi është zbavitje. Apo? E njerëzit sot të ndikum nga kulturat e huja, e kanë ba zbavitjen esencë, seriozitetin përjashtim. Njëherë të mledhmi n'naj çajtore, që titmi, t'shkojmë në kafe, t'i bojmë do sene, të knaqmi, ku të kena vakt, çka tha hoxha? Ha, e komentojmë përjashtim. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Përjashtim apo seriozitetin përjashtim. E kundërta duhet vëllezër. Esenca është me kon serioz. E kur e njëherë ka nevojë njeriu një hajgare, një zbavit, një argëtim për me për me rimarr fuqinë. Që ka thënë Ibn Xhauzi në komentin e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? zbavitja me grujën, lujtja me grujën, lujtja me kalin, çfarë është? Batil. Kështu e ka thënë, batil. Ka thënë walakin min al haq. Ama pi hakit është. Pse jo pi hakit? Ki nevojë me u zbavit që të kthehesh në hak. Ha? Që të kthehesh në hak. Ki nevojë ti me dal pak me kuaj, në të kaluarën sot me vetura, një shëtitje, por kjo duhet me qenë përjashtim. Jo, a dulëm? Jo, vëllezër, kështu veç në xhami shkohet. A shkum në xhami, po kuptohet. Andaj vëllezër, në qytetrimin islam, veçoria e 34 është esenca me qenë serios, ndonjëherë s'prish punë me, me qenë zbavitës dhe me, me zbavit dhe me argëtu vetveten. Veçoria e 35 të nderuar vëllezër është se në qytetrimin islam esenca e ndërtimit është njeriu dhe jo asfalti. Ha, ne e përmendëm, mirëpo nga ana tjetër, tani nga ana tjetër. Në qytetrimin islam vëllezër, kush është baza? Asfalti, a njeri? Njeri, vëllezër. Por me ndikimin e kulturave të huja, kur na i shtrojnë asfaltin, thojna, o, S'ka, s'ka ma nalt se qikjo ma. Ça po do ti ma shumë? Ta ka shtru asfaltin o ti. Po më ka çnderu. Më ka asimilu. Ma ka mor mendjen. Më ka lon pa shkollë. Më ka lon injorant. Këto, lej këto, asfalt kena. Kështu vëllezër mendojnë njerzit. Thot, s'ka lidhje. E ka, e ka shkatrru, e ka rrënu, e ka E ka nëpërkamë, 30 vite, vjen një ditë ja shtron asfaltin, thot, burra t'mirë jeni ju. Si jeni burra t'mirë? S'ka mundësi me kon burrë i mirë? Andaj vëllezër në qytetërimin islam, esenca njeri, nderi i tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Qaben e ka kap me dorë. Apo? Çatinë, vllezër. Çatinë e shpijes. Kur ka falë namaz, i ka thonë Ajshes, heke kamën se s'po ka vend m'u falë. Se vllezër neve, Allah, ja, shire, veç kjo xhami sa e madhe është. Edhe shpijat, elhamdulillah, shumica e njerëzve, i kanë në nivelin jo të pengamberit së sëllem. Porse, shpirti është ngushtuar. Apo, pengamberi së sëllem, vllezër, a di ku ka fletë? me një çarshaf i formuar prej disa gjetheve. I ka palu disa gjethe. Madje një ditë, Aisha radiallahu anha, ja ka trash pak ato gjethet, ka thonë hekmi. Hekmi se kështu fleta shumë. Kur ku esenca? Njeriu, në njeri, ndërtimi i njerit, truni i tij, shpirti i tij, fiziku i tij, jo asfalti, jo ngritja e, e ndërtesave. Edhe në islam, vllezër, kush ndërtohet i pari? Njeri. Dhe për këta, normal se është temë e gjanë, mirëpo, nuk kemi mundësi m'u zgjeru në, në këtë ligjëratë. Veçoria e tretë, e pestë, të nderuar vllezër, është se ky qytetrim është qytetrim i cili ka kriteret, kurse të cilat ata i qujnë, standardet, standardet e veta me të cilat veçohet. Për shembull, qytetërimet, çdo qytetërim, çdo civilizim e ka shikimin e vet, qysh i shef sendet. Apo dhe qytetërimi islam i ka shikimet e veta. Cila është e saktë? Këto janë argumentet, por na i kemi shikimet e tona. Për shembull, ata thonë pse na me e mbulu grujën? Ha? Shiko vllezër me kujdes. Ata thonë, pse me e mbulu grujën? Tu kanë se me i thonë burrit, mos e kshyr, mos u josh, mos i shko pas, apo? Ata kështu munon me shiku. Neve çfarë themi? Jo. Neve themi, Allahu xhele e ka urdhru grujën m'u mbulu dhe e ka urdhru burrin mos me shiku. E pse jo e kundërta? Pse jo e kundërta? I themi jo e kundërta, sepse në islam është shikimi i veçantë. Cili është shikimi i veçantë? Ngase vllezër, gruja me fizikun e vet përbën joshje pa dashjen e vet ndaj burrit, apo? Që mund me thonë ni gru, kurgja be s'të bona, hiç pa m'ba kurgja, qështu të ka, ka kriju Zoti. Për me qenë tërheqëse njëra me tjetër, apo? Dhe kjo është shikimi i veçantë i fesë së Zotit xhele xhelaluhu. Andaj vllezër, në islam, veçori e qytetrimit islam është se ne i kemi shikimet e tona. Apo, ata thojnë për shembull, ti mos ja impono fmijës. O po ku dhe jaj? A une, kur të ma bish në shkollë, unë ja imponoj. Ka thonë Aristoteli, ka thonë Platoni, apo ka thonë ai, ka thonë ky, kjo është liri, kjo është përparim. Ndërsa ti kur i thu te shpia, vajza ime, djali jem, duhet m'u falë, me ngu Allahun, mos me ba haramin, imponim, s'e merr vesh kjo. Pse ti të merr vesh? Pse në shkollë po merr vesh? E kështu me radhë. A ne vëllezër në islam, shikimi i islamit është i veçantë. Ne e ndërtojmë shikimin, qysh na ka msu Zoti jonë tebareke ue teala. Dhe Veçoria e fundit dhe me këtë e përfundojmë ndërse ka edhe shumë mirë, po kjo është përmbyllja me me kët në kët varg. Veçoria e fundit të nderuar vëllezër është veçoria e 37, e cila normal normal rrumbullaksohet dhe është kurora e kësajna, është se civilizimi islam të nderuar vëllezër burim të mendjes, burim të jetës, burim të veprimtarisë, burim të çdo sendi çka ja përbën njeriun e ka librin e Zotit dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e cila quhet në ligjin e Zotit xhel-le xhelaluhu, ligji e Allahut. Apo, kjo është veçoria e fundit, kjo normal se është edhe e para, por neve e përmendëm në fund, që e ka përmendë Imam Buhariu në fund. Imam Buhariu të nderuar vëllezër, është njeri më i madh që ka mbledh hadithe dhe e ka shkruajt librin e vet, apo. Ha, hadithin e parë me të cilën e ka hap kët libër, cili është Innamal a'mal binnijat. Veprat janë sipas nijetit. Pastaj ka fillu me shkruajt libra. I pari libër është Kitabul Iman, libri i imanit. Pastaj ka vazhdu namaz, zekat e kështu me radhë. Libri i fundit, kaptina e fundit e Imam Buhariut, cila është vëllezër? për me përfundu me teuhid, duhet me i praktiku krejt këto përpara. Andaj vëllezër, për me qenë në ligj të Zotit, në përputhje me ligjin e Zotit, krejt këto çka i përmendëm, duhet me i realizu, varësisht prej mundësisë. Andaj, mentaliteti, truni, forma se si mendojmë, forma se si logjikojmë, forma se si jetojmë, me shpirt, me trup dhe me zemër, Neve na e përkufizon dhe na i bjen definicionet libri i Zotit dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa të tjerat janë janë degë. Janë degë, siç ka thënë Imam Ahmedi, Kur'an, sunnet dhe ulema çka na shpjegojnë. Kur'an, sunnet dhe dijetarë çka na shpjegojnë, jo se njerëzit e përzijnë, jo dijetari, po kur na thotë qeshtu ka thënë Allahu. E tani, tani e morrni. Andaj vëllezër veçoria e fundit është se në qytetërimin islam neve të gjitha sistemet e jetave tona, familjare, jo familjare, të tregtisë, të ekonomisë, të punës, të veprimtarisë, të shpirtit, të riteve, ceremonive, të gjithave neve na i bjen ligj, ajeti dhe hadithi.